dinni tadrijolda takomillashtirib keldi va uni insonlarning sarqili payg'ambarlarning oxirgisi va islom dinining payg'ambari hazrati muhammad alayhissalomga yetib kelishi bilan eng oxirgi kamolga yetkazdi Bugün sizlarning dininglarni butun qildim, sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Sura Maida 3 айет. Payg'ambarimizning hayotini, ish izlarini, Аллах taolaning ulug' dinini insonlarga yetkazish yo'lida elib borgan jafoliq kurashlarini to'liq o'rganib, uningga haqiqiy ravishda agishish va uningga чин ko'nglidan muhabbat bog'lab, samimiy suyish, men musulmanman degan har bir kishi uchun oldingi farzlarning biri. chunki payg'ambar alayhissalomga iymon keltirish iymonning mo'yin bir asosi payg'ambarimiz muhammad alayhissalom insoniyatning ibtihorli ulgisi uning hayoti butun insoniyat uchun ulgulik obraz islom dinining rahbari va qur'oni karimning jalliq tarjimasi kishilarga islomning dog'dam yo'lini ko'rsatib berdigan nurliq chiroq payg'ambar alayhissalomning allohning insonlarga iyvatgan alchisi ekanligiga chin ishonish iymonning bir parchisi Onu süyüş ve onun yoluna egiş bərizdir. Peygamber aleyhisselamın hayatını ügünüş imanın tekazası. İmanın asası La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Yani Allah'tan başka hiç məbud berhak yok. Muhammed aleyhisselam Allah'ın bendisi ve berhak peygamberdir degen tevhid kelimesinin mezmunuğa çin yürekten işiniştir. Şübhisiz ki Peygamber Aleyhisselam'ın iman etiştigellik, Оның Аллаһның барах пайғамбар екенлігін жүректен тәсдиқлап, оның гүзел әдәп әхлақларын, есіл фазилетini, bütün мәхлуқатлардан үстінлігін, Аллаһ Тааланың оныңға ата қылған камил неметлерін, башқаларға қатты қияс қылып болмайдыған талант ва парасатларны билишни талап қылады. Шуның үшін пайғамбар алейхиссаламның hayatını үгініш толымы зөрүрдір. Пайғамбар алейхиссаламның hayatını үгініш оныңға әгішінің yoludur. Allah Taala müsəlmanlara peyğəmbər əleyhissalamğa əyişni fərz qıldı və onunğa əyişni Allahın sevgisinə erişinin şərti qılıb bekitdi. Şuna Allah Taala'nı söyüdüğanlığını dəva qılıdığan hər qandaq adamın peyğəmbər əleyhissalamğa həqiqi rəvişdə əyiş şərt. Allah Taala mündəq deydi: "Ey Muhammed, etqin ki, əgər Allahını söysənlər mənə əyişinlər. Allah müsəlmanı söyüdü və günahlarınızı məğfirət qıladı." Sürə Əl-İmran 31-ayət. Әгішеш Пайғамбар алейхиссаламның әмір пәрмалларға әмәл қылғанның сыртыда hayatımızның барлық сағаларда оның yolunda меңіш, оның қылған ішлерін қылыш, оның сүннәтлерге әмәл қылыш, сөзімізде, шәркеттерімізде оны өзімізге үлгі қылыш білән болады. Бұл Пайғамбар алейхиссаламның ішлеріне, сөзлеріне ва барлық әхвалini үйгенішіне, оның хисләтлеріне, есіл сүпәтлеріне, güzel əxlaqlarını və adətlərini bilişini təqəzzə qılıdı əlbəttə. Sahabi kiramlar Peygamber aleyhisselamga ergişiş, onun gap söz, sherkat va adab axloqlarini o'rganishda intayin herisman edi eng oddiy ishlardimi rasululloh qilgan ishlarni qilishga tirishadi rasulullohning o'ltirish qo'pish menish turish so'zlash va sukut qilish qatorliq barliq harakatlarini noiti diqqat bilan ko'zitib uningga ergishadi hatto ular din bilan munosabati bo'lmagan odatdagi ishlardimi payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'radi va u yoqtirmagan narsani yomon ko'radi Hz. anas roziyallohu anhudan mundoq rivoyat ki, bir kuni bir odam rasulullohni tomoqqa chaqirib edi rasululloh uning uyiga bordi Khan uning oldiga orpi nini bilan kau toğralgan şorup qo'ydi bu destrikanda rasulullohning ko'proq kau yeganligini ko'rib qilib shuningdan beri kauni yaxshi ko'radigan bo'ldim imom termiziy Bu misol payg'ambar alayhissalomning zamonidagi musulmonlarning payg'ambar alayhissalomni naqadar so'yadiganligi va uning qilganlarini qilishga qanchalik erisman ekanligini ifodalashga yetarlikdir. Islom tarixida bundak misollar sanab tugatgusiz ko'p. Shunglashqa insoniyat tarixida payg'ambar alayhissalomdek tug'ilgan kunidan toki vafotigacha bo'lgan cho'ng-kichik barliq ish bir birma-bir rivoyat qilinib, yezilib qoldirgan ikkinchi bir shaxsni ko'zitish mumkin emas. Yığıb etqanda Peyğəmbər əleyhissalamğa əgişiş Allah Taala'nın əmri bolğanlığı etibarı bilan bir pərs. Onunğa əgişiş üçün onun həyatını və barlıq iş izlərini öyrəniş yana bir pərzdir. Çünki pərz onunsuzmu ada bolmaydığan nərsinin özümü pərzdir. Xuddi namaz üçün taharat pərz bolğanidək. Peyğəmbər əleyhissalamın həyatını öyrəniş, onu söyüşünün yolu. Peyğəmbər əleyhissalamını söyüş pərzdir. Allah Taala müminlərə peyğəmbər əleyhissalamnı hər qança söyümlük nərsisidən bəkərək yaxşı görüb söyüşkə buyurğan. Peyğəmbər əleyhissalamnı söymigən və onunğa inkar qılğanlarını qattiq azablaydığanlıq bilan ağıqlandırğan. Allah Taala mındaq deydi: "Əgər sizlərin atanglar, oğullarınlar, qərindəşlərinlar, ayollarınlar, uruq-tuqqanlarınlar, həm də onlardan başqalar tapqan pul mallarinlar, oqmay qilishdan qorqan ticarətinlar yaxşı görülən öyrənlər sizlər üçün Allahdan, Allahın peyğəmbərindən və Allah yolunda cihad qilishdim söyümlük bolsa, o halda sizlər Allahın azabını kütünlər. Allah fasıq qavmini hidayət qılmaydı. Sürə Təvbə 24-cü ayət. Allah Taala yana mındaq deydi. Peyğəmbər möminlərə onların öz canlarından mı çağrıdır. Sürə Əzab 6-cı ayət. Muhabbət və sevgi söyülən kişinin gözəl əxlaqını isil sifatlarini va hamma taraflarini aniq bilish bilan bo'ladi. Mahbubi haqida ma'lumoti oz kishining muhabbati yuzaki muhabbat bo'lib, chin qalbidan o'rin olmaydi. Kishi birovni yaxshi ko'rsa, uning saxovatli bo'lganligi yoki shijoatlik, qahramon bo'lganligi yoki yavash yumshoq bo'lganligi va yoki kamtar bo'lganligi, bilimlik olim bo'lganligi yoki ko'p ibodat qiladigan odam bo'lganligi yoki taqvodor bo'lganligi sababli yaxshi ko'rdi. Yuqoridagi sabablarning hammasi eng mukammal darajada o'ziga mujassam qilingan zot Hazrati Muhammad alayhissalomning haqiqiy musulmon odamning har qanday bir muhabbatni besib tushadigan darajada сөймәслікіні тәсәуір қығылы боламды. Мұсылман адам пәйғамбар әлейхиссаламның гүзел ақлақыны, ісіл сүпәтлеріні, пак көңіліні қанчілік көп білсе, оныңғы болған мұхаббеті, сөйгісі, ықласы шөнчілік күшлініді вә қалбі оныңғы шөнчілік күшлік бағыланыды. payg'ambar alayhissalomni ko'p yodda etib uni to'nigan siri uning payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muobbati cho'nqirlashib tuvandagi hadisda aytilgan haqiqiy suygi darajasiga erishadi payg'ambar alayhissalom mundoq deydi sizlarning hech biringlar meni ota onasidan bola chaqasidan va boshqa barliq kishilardan bakrak so'ymagicha komil mo'min bo'lolmaydi imom buxoriy muslim rivoyat demak payg'ambar alayhissalomni suyish imomning komil bo'lishi uchun zarur bo'lib, sal qarashga bo'ladigan ortiqcha ish emas. Bu muhabbatning haqiqatga chiqishi uchun payg'ambar alayhisalomni barliq taraflari bilan bilish lozim. Shunga payg'ambar alayhisalomni tunish har bir musulmon uchun farzdir. Payg'ambar alayhisalomning hayotini o'rganish dinni mudofaa qilishning yo'li. Zamonimizda din dushmanlari o'z tarafdorlari bilan birlashib, har turli usullar orqali musulmon yosh o'smirlarning aqidasini tashvishga selib, haqiqatni burmulab ularni islomdan yiroqlashtirishga urinyotidi amaliyotda ko'plagan yoshlarning islomga bo'lgan tushanchisi ojizlashib har xil yot fikrlarni o'zlariga o'zlashtirmoqda bu hol musulmonlarning payg'ambar alayhissalomni tonishi va boshqalarga tonitishini farz qiladi musulmon yoshlar payg'ambar alayhissalomning kishlikini insonlarni ozg'unlik va jaholatning qorong'uligidan iymon hidoyatning nurg'a insonni o'ziga o'xshash insonga cho'qinishdan ozod qilib aqlni va iqtidorni hurmatlaydigan islomning dog'dam yo'liga ilib chiqish uchun tortgan jafo mushaqqatlarni bu yo'lda beshig'i kelgan mislsiz azob oqibatlarga qandoq bardoshlik berganligini kishilarning allohning diniga da'vat qilishdan iborat ulug'vor g'oyasi uchun dunyolikdan butunlay voz kechganligini dushmanlarga qarshi yengilmas jasorat va shijoatini g'alba qilgandan keyingi keng qo'rsoq va kechirimchanligini alloh taoloning amriga xilof kelmaydigan ishlarda o'ziga kelgan arziyatlarga hargizmi ochiqlanmaydiganligini ojizlarga kambag'allarga kichik bolalarga va ayollarga cheksiz mehribonligini to'nib yetishga intayin muhtoj chunki bu ma'lumotlar musulmonlarning iymonini mustahkamlaydi va ularning qalbini g'aflatdan uyg'otib harakatga keltiradi o'zlarining payg'ambarlarini har jihatdan yaxshi to'nigan yoshlar dushmanlarning har turli ig'volari fitna fasadlari va shak shubhelari oldida qilch davranmasdan dinda mustahkam put tura oladi. Musulmonlarning o'z payg'ambarining hayotini bilmasligi cho'ng yetarsizlik. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Allohdan boshqa barhaq iloh yo'qligiga va Muhammad alayhisalomning Allohning bandasi va barhaq elchisi ekanligiga guvohlik beraman degan shahodat kalimasini dilidan tasdiqlab Мен Мухаммед алейхиссаламның үммәтимен дейдиган һәр бер мусламан сөйімлік пайғамбарымыздың іш ізлерін үгініп, өзінің барлық іш әрекетлеріне оның гүзәл іш ізлері білән безіші керек. Шында қылғандыла Мұсылманлар өзлерінің пайғамбар алейхиссаламға үммәт болғанлығыдан пәқірлініп, бешіні үстін көтере алайды. Өзінің бұл ұлық пайғамбарға үммәт болғанлығыдан интайын сөйініп, Худди Ахмед Ясавидек bu davlat shan sharaf bizga yetmasmi bizni muhammad ummit qildi emasmi deydigan qanoatga kelalaydi lekin musulmonlar ommasi bu haqiqatlardan butunlay yiroqda dunyoda bir milliard sakkiz yuz million musulmon borligi ma'lum lekin ashu musulmonlarning qancha persenti suyimlik payg'ambarimizning hayotini biladi qancha persenti payg'ambar alayhissalomning biz ummat uchun tortgan jafo mushaqqatlarini aytib beralaydi Bu sualni bizning Uyg'ur musulmonlarimizdan so'rasak, ahvol texmi echinishlik bo'ladi. Qisqasi musulmonlarning avlodlari Hollywood kino artistlarining, Yevropa topchilarining ismlarini bir-birlab aytib beralaydi. Lekin payg'ambar alayhisalomning qancha o'g'li bor edi deb so'rsa, turib qoladi. Bu haqiqatan echinishlik vaziyat. Turklarning boshlang'ich maktab o'quvchilari Turkiya Jumhuriyatining qurg'uvchisi Mustafa Kamal Atatürkni va uning butun ish izlarini pokistonlik o'smirlar pokiston islom jumuriyatining qurg'uvchisi qoid azamning hayotini hindistonliklarning bolalari gandining ish izlarini to'xtab qolmasdan yodisiga aytib beralgan yerda musulmonlarning bolalari koinotning faqri insoniyatning yagona ulgusi bo'lgan hazrati muhammad alayhissalomning tarjimonini bilmasa bu ichinishliq emasmi hozirgi zamonda musulmonlarning beshiga kelgan musibatlarning hammasini Musulmonlarning o'z payg'ambarini yaxshi tonimaganligidan ko'rish mubolag'a qilganlik bo'lmas kerak. Chunki bu dinni ilib kelgan va uni talabga loyiq holda yashintib voyaga yetkazgan yo'l boshchisini tonimagan odam bu dinning xarakterini bilmaydi. O'zi e'tiqod qilayotgan dinning xarakterini bilmagan odam uni turmushida yashinta olmaydi. Dünya ve ahiretlik bəxt saadetke kepillik qılan dinni turmuşimizda yaşatalmağan odamning bu dinning yaxshiliklaridan məhrum qilib bəxtsizlik uchraydiganligi aniq. İslamdan burunqi vaziyat. 968-ci sual. İslam dini kelishdan burunqi arab jamiyati qandaq edi? Javob. İslamdan burunqi arab jamiyati qabil sistemasini asos qilgan bir jamiyat bo'lib, kuchliklarning so'zi o'tadigan, qabilalar o'ttirasida urush jidallar bo'lib turadigan, adolatdan yiroq ayollar kamsitilgan bir jamiyat edi. islomdan burunqi arablarning diniy e'tiqodi. 969-savol. Islomdan burunqi arablarning diniy e'tiqodi qanday edi? Javob. Islomdan burunqi arablar har xil dinlarga e'tiqod qiladigan bo'lib, ular tuyandikilar. Birinchi Allohga ibodat qiluvchilar, ikkinchi mushriklar, uchinchi yulduzlarga cho'qinuvchilar, to'rtinchi yahudilar, beshinchi xristianlar. 970 savol. Allohga ibodat qildigan arablar qayslar Javob. Arablar aslida hammasi Ibrohim alayhisalomning bir Allohga e'tiqod va ibodat qilishini asos qilgan haq edi. Keyincha zamonlarning o'tishi bilan arablarning mutlaq ko'p sonligi haq dindan ayrilib qilib, butlarga cho'qinishga o'tib ketgan bo'lsa-mu, intayin oz sondagi kishilar Allohning bir ekanligiga va sherigi yo'qligiga e'tiqod qiladi. butlarga cho'qinmaydi ve ibadetlerini özleri bilgenç qiladi. Bula hennefiyle deb ataladi. 971-savol. Mushrik arablar qaysilar Cevap Müşirik Arapla butlağı butlarga cho'qinish orqali Allohga yetishni da'vo qiladigan butparastlar bo'lib, Ka'bani ulug'lash, haj va umr qilish, hojilarga xizmat qilishga o'xshagan Ibrohim alayhisolamning dinidan qolgan ba'zi odatlarni saqlab qolgandan boshqa butunlay yo'ldan chiqqan ozg'unlar edi. 972 savol. Yulduzlarga cho'qinadiganlar qaysi arablar edi? Javob. Yulduzlarga cho'qinadigan arablar Ibrohim alayhissalomning asli dinidan chiqib, yulduzlarni iloh qilib olganlar edi. Arablarning mutlaq ko'p sonligi har xil xurofat va jaholiyat davrida yashaydi. 973 savol. Jaholiyat davri degan nima? Javob. Jaholiyat davri ilm ma'rifatdan butunlay yiroq ilohiy ta'limotlardan butunlay uzilgan xurofot ichidagi vaqtlar deganlikdir. 974 savol Bud degan nima? Javob. Bud insonlar cho'qinish uchun tosh, tuproq va yog'ochga o'xshash narsalardan, hatto yeydigan taomlardan yasab chiqqan haykallardir. 975 savol Mushriklar Allohga ishonamdi? Javob. Mushriklar Allohning yaratuvchi iloh ekanligiga e'tiqod qiladigan faqat butlarni Allohga yaqinlik izlashda vasita qilib olgan va ibodatlarda ularni Allohga sherik qilib qo'shib olganlardir. Muhammad alayhissalomning dunyoga kelishi va bolalik davri. 976-savol. Muhammad alayhissalom qachon dunyoga kelgan? Javob. Muhammad alayhissalom milodining 571-yili 20-aprel fil yili Rabiul avval oyining 9-kuni, yana bir rivoyatga ko'ra 13 kuni dushanba kunlikda hozirgi Saudiya Arabistonining Makka shahridagi Quraysh qabilasining eng munavvar oilasi bo'lgan Hashim oilasida dunyoga kelgan. 977-ci sual. Muhammed aleyhisselam Ərəblərin qaysı qabiləsindən idi? Cavab. Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın nəsildən boğan ən güclü Ərəb qabiləsi Qureyş qabiləsindən gəlgan. 978-ci sual. Muhammed aleyhisselamның ata-anasының исемләре неме? Javob. Пайғамбарimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamның анасының ismi Amina, dadisining ismi Abdullah edi. 979-нчы суал. Пайғамбарымызга Muhammed degan ismni kim qo'ygan? Javob. Пайғамбарimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamga Muhammed degan ismni buvisi Abdumutallib qo'ygan. 980-нчы суал. Muhammed degan ismning ma'nosi nima? Javob. Muhammed madiyaga va maqtashga sazovar kishi degan ma'nida bo'lib arablarda uningdan burun qo'yilib boqmagan bir ism edi to'qqiz yuz sakson birinchi savol muhammad alayhissalomning dodisi qachon vafot bo'lgan javob muhammad alayhissalomning dodisi uning dunyoga kelishidan ikki oy ilgari madina munavvar shahrida vafot bo'lgan to'qqiz yuz sakson ikkinchi savol payg'ambar alayhissalomning sut onasi kim edi javob Muhammad alayhissalomning ustonisi Halima degan ayol edi. 983-chi savol: Payg'ambar alayhissalom nima uchun sut onaga berilgan? Javob: Payg'ambar alayhissalom yashagan davrda Makka da tug'ilgan buvoqlar Makkaning odamni biyoram qiladigan issiq havosidan yiroqlashtirilib, sog'lom o'sishi, arab tilini o'rganishi va yaxshi tarbiya olish uchun muhimi sab joylarda yashaydigan oilaga haq to'lash orqali emintishga beriladi. Peygamber aleyhisselamı şu Katar'da süt anığı berilgen idi. 984. sual Peygamber aleyhisselam süt anısının yenide kaç yıl turdu? Cevap Peygamber aleyhisselam süt anısı Halime'nin yenide 4 işe kadar turgan idi. 985. sual Peygamber aleyhisselamның anısı kaçan vapat boğan? Cevap Muhammed aleyhisselamның anısı Muhammed aleyhisselam 6 yaşka kirgen vaxtıda ona bola ikkisi madinadagi tuqqanlarini va dadasi abdullohning qabrisini ziyorat qilish uchun yo'lga chiqib madinadan qaytishida kasal sababi bilan abu vabi degan joyga kelganda vafot bo'lgan 986. yuz sakson oltinchi savol payg'ambar alayhissalom onasining vafotidan keyin kimning tarbiyasida turgan javob muhammad alayhissalom onasining vafotidan keyin bovisi abdumutallibning tarbiyasida bo'lgan to'qqiz yuz sakson savol Peyğəmbər əleyhissalam boğusundan qanç yaşda ayrılğan? Cavab. Muhammed əleyhissalamın boğusu 18 8 yaş kirgan vaqtda vafat bolğan. 988-ci sual. Muhammed əleyhissalam boğusundan keyin kimnin tərbiyəsinə tapşırılğan? Cavab. Muhammed əleyhissalam boğusunun vafatından keyin tağısı Əbu Talibnin pərvişinə tapşırılğan. 989-cu sual. Muhammed əleyhissalam balılıq və yaşlıq çağlarında qandaq bir insan idi? Cavab. muhammad alayhissalom bolalik chog'lardala go'zal axloqi rostchilligi ishonchligi bilan to'nilgan va hammaning hurmatiga ham so'ygisiga sazovor bo'lgan zot edi to'qqiz yuz to'qsoninchi savol makkiliklar muhammad alayhissalomni nima deb ataydi javob makkaliklarning cho'ng kichik hammasi muhammad alayhissalomning go'zal axloqiga qoyil edi ular muhammad alayhissalomni rostchil muhammad ishonchlik muhammad deb ataydi to'qqiz yuz to'qson birinchi savol Muhammad alayhisalom yigitlik vaqtida nima ish bilan shug'ullangan? Javob. Muhammad alayhisalom yigitlik vaqtida avval kishilarning qo'ylarini beqish bilan, keyinchi tijorat bilan shug'ullangan. 992-chi savol. Muhammad alayhisalom qancha yoshda va kimga uylangan? Javob. Muhammad alayhisalom 25 yoshida Hazrat Xadicha radhiyallohu anha ga uylangan. 993-savol. Muhammad alayhisalomning qancha farzandi bo'lgan? va ular kimlar? Javob. Muhammad alayhissalomning 4 qiz, uch o'g'il jami 7 farzandi bo'lib, ular yosh tartibi bo'yicha Zaynab, Qosim, Ruqiya, Ummu Kulsum, Fatima, abdulla va Ibrohimlardir. İbrahim'den başkalarının hammisi Hazreti Khadice radhiyallahu anhadan bo'lgan. İbrahim Muhammed alayhissalomning Misrlik Mariya ismli ayolidan bo'lgan. 994-savol Muhammed aleyhisselamның pərzəndləri qançil ömür ko'rgan? Javob. Muhammed aleyhisselamның farzandlarining qisqacha bayanı tövəndikcə. Birinci Zeynəb, miladinin 599-cu ili dunyoga kelib, 630-cu ili Munavvar shahrida 31 yoshida olamdan ötken. İkinci Qasım, Zeynəbdən keyin tug'ilgan texi yeşiği toşmasdan vafot bo'lgan. 3-cü Ruqiya, 600 yilning oxirgi oylarida Мәккеде дөньяга килеп, 624 елы 24 яшендә Мәдинә Мунаввар шәһәрендә аламдан үткән. 4-нче Умму Кулсум 603 елы Мәккеде дөньяга килеп, 630 елы 28 яшендә Мәдинә Мунаввар шәһәрендә аламдан үткән. 5-нче Фатима разияллаһу анха 604 елы Мәккеде дөньяга килеп, 632 yili payg'ambar alayhissalomning vafotidan 6 oydan keyin ramzon oyining 3 kuni 29 yoshida madina munavvar shahrida olamdan o'tgan 6 abdulla abdulla fotima roziyallohu anhodan keyin tug'ilib texi yeshig'i to'shmasdan vafot bo'lib ketgan 7 ibrohim 629 yili madina munavvar shahrida dunyoga kelib 631 yili olamdan o'tgan payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligi va makka davri 995 savol muhammad alayhissalomga payg'ambarlik qachon va nada berilgan javob payg'ambar alayhissalomga milodi 610 yili makkaning nur teg'idagi ero g'orda tunji vahiyning kelishi bilan uning payg'ambarligiga tanlanganligi bildirilgan 996 savol muhammad alayhissalomga payg'ambarlik kelganda u qancha yoshda edi javob muhammad alayhissalomga payg'ambarlik kelganda u 40 yoshda edi 997 yuz savol muhammad alayhissalomga uning payg'ambar bo'lganligini kim bildirgan javob muhammad alayhissalomga uning payg'ambar bo'lganligini jibril ismli farishta bildirgan 998 yuz savol muhammad alayhissalom Hira g'orga nima uchun chiqqan javob muhammad alayhissalom kichigidan boshlab qavmning buzuq e'tiqod ва xato tushunchalarga ularning butlarga cho'qinishiga qarshi edi jamiyatga adolatsizlik ва axloqsizliklardan echinadi yeshi qirqqa yiqilishi bilan bir qancha kunlik yemak ichmagini elib elib makkaning nur teg'idagi hero g'origa berib allohning koinotdagi go'zal san'atlari va qudrati ustida tafakkur qilishni allohga o'zi bilgancha ibodat qilishni odat qilgan edi 999 savol Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib qancha yil yashagan va bu jarayonda nima ishlarni qilgan? Javob: Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib 23 yil yashagan. U Makka da avval 3 yil yoshiron, keyin 10 yil oshkora, jami 13 yil islom da'vatini tashviq qilish bilan mashg'ul bo'lgan. Keyin Makka mushriklarining haddidan oshgan jabr zulmlari tufaylidan Allohning buyrug'i bilan Makkani tark etib, Madinaga hijrat qilib berib, o joyda yana hayotining oxirgacha to'liq 10 yil islom da'vati ilib borgan. Minginchi savol: Payg'ambar alayhisalomga tunji tushgan oyatlar qaysilar va islom dinining birinchi amri nima edi? Javob: Payg'ambar alayhisalomga tunji tushgan oyatlar Alaq surasining 5 dan 5 oyat edi. islom dinining birinchi amri o'qish va ögünüşkü buyuruş edi Şuna tuncu vahiy yaratgan pərverdigarının isim bilan o'qi degan buyruq royi bilan boshlangan bir ming birinchi savol tunji qitim musulmon bo'lganlar kimlaydi? javob muhammad alayhissalomga kelgan islom dinini qabul qilib tunji qitim musulmon bo'lgan shaxs muhammad alayhissalomning ayoli Hazrat hadicha uningdan keyin muhammad alayhissalomning do'sti abu bakr tog'isining o'g'li ali xizmatchisi zayd qatorliq to'rt kishi edi islom davlatining boshlanishi 1002 savol muhammad alayhissalom islom dinini dastlab qandoq tashviq qildi javob payg'ambar alayhissalom islom dinini dastlabda 3 yil yoshirin holda tashviq qilib uni tarqitishga tirishdi bir ming uchinchi savol muhammad alayhissalom islom dinini qachondan beri oshkora tashviq qilishga o'tdi javob muhammad alayhissalom islom da'vatini uningga qur'oni karimning hijr surasidan 94 oyati tushib sanga bo'yrig'anni oshkora o'ttirg'i qo'yg'in deb amr qilgandan keyin islom dinini ochiq oshkora tarqitishga boshlagan 1004 savol. Makkiliklar islom da'vatiga qanday muomala qildi? Javob. Makkiliklar islom da'vatiga qarshi chiqdi. Muhammad alayhisolamning payg'ambar ekanligini qabul qilmadi. 1005 savol. Makkilik mushriklar payg'ambar alayhisolamga va tunji musulmonlarga qanday muomala qildi? Javob. Makkilik mushriklar tunji musulmonlarga har turli qiyin qistoqlarga elish orqali ularni islomdan yenishga zo'rladi. Muhammad alayhissalomga bo'lsa qo'ldan kelgan haqorat va dushmanliklarni qildi. Musulmonlarning abashistonga qilgan hijrati. 1006-savol. Musulmonlar nima uchun abashistonga hijrat qilgan? Javob: makkalik mushriklarning haddidan oshgan javr zulmlari va inson qalbidan chiqqan vahshiy qiynashlari sababli tunji musulmonlar o'zlarining dinini saqlash yo'lida Habashiston hozirgi Epopiya ziminiga hijrat qilishga majbur bo'lgan. 1007 savol. Musulmonlar Habasistonga tunji qitim qachon va qancha kishi hijrat qilgan? Javob. Musulmonlar Habasiston zamoniga tunji qitim 615-yili 4 ayol 11 er bo'lib, jami 15 kishi hijrat qilgan edi. 1008 savol. Musulmonlarning Habasiston zamoniga ikkinchi qitimlik hijrati qachon bo'lgan? Javob. Musulmonlar Habasiston zamoniga ikkinchi qitim 616-yili 13 ayol 77 ər er bo'lib, jami 90 kishi hijrat qilgan. Musulmonlarning muasirsi 1.9. savol. Mushriklar Muhammad alayhisalom bilan musulmonlarni nima uchun muasirga olgan? Javob. Mushriklar payg'ambar alayhisalom bilan musulmonlarni islom dinidan voz kechgizib, butparastlikka qaytarish uchun ularni muasira, embargo qilgan. 1010 savol. Muasira degan nima va mushriklar muasirda nimalarni qildi? Javob. Muasira atrafni qo'rshash degan ma'nda bo'lib, mushriklar musulmonlarni islom dinidan yondirish uchun ularni Makkaning Shih va ahli degan yerida 3 yil qamab olib, makkaliklarning musulmonlar bilan butun aloqasini uzib tashlab, ularning musulmonlarga bir narsa yetishi, elishi, qudubajlik munosabat qurishi, hatto so'zlashishini chekildi. Musulmonlarning boshqa joylardan ochliq, yemak-ichmak va kiyim kechak qatorliq ehtiyojlik narsalarni keltirish yo'llarini to'sib oldi. 1011 savol. Muhammad alayhissalom uchun eng qayg'uliq yil qaysi edi? Javob. Payg'ambar alayhissalom uchun eng qayg'uliq yil 620 yil bo'lib, bu yilda uni dushmanlarning suiqasdidan qo'g'dab, uning tashqi mudofaa kuchi hisoblanadigan tog'isi Abu Talib bilan uningga hamisha tasalli berib, uning kuchiga kuch qetib kelgan va ichki mudofaa kuchi hisoblangan vafodor ayoli Hazrati Xadicha roziyallohu anha ning orqa-orqadan vafot bo'lishi edi. payg'ambar alayhissalom bu ikki kishining vafotiga qattiq qayg'urgan edi shunga bu yil islom tarixida qayg'uliq yil deb atalgan isro va Miraj 1012. ming o'n ikkinchi savol isro meraj degan nima u qachon bo'lgan javob isro kechada safar qilish meraj o'rlash degan ma'noda bo'lib u payg'ambar alayhissalomning eng chong mo'jizlaridan biridir u payg'ambar alayhissalomning beshiga kelgan eg'ir kunlar sababli uningga tasalli qilish uchun bo'lgan Isra Mirajning bo'lgan vaqti to'g'riliq ixtiloflar bor. Eng ishonchli rivoyatlardan ko'ra Isra Miraj payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilishdan 1.5 yil ilgari Qamariya oylaridan Rajab oyining 27-kechasi bo'lgan. 1013-savol Isra Miraj mo'jizasi qandoq bo'lgan? Javob: Alloh taolaning qudrati bilan payg'ambar alayhissalom Jibril farishtaning hamrohligida Palastindagi Masjidi Aqsoga elib kelingan. Andın o caydan yukarı ufukka örləb, 7-ci asmanğa qədər çıqqan və bu cayda Allah Taala'nın ilahi sır əsralarından acayib işlərini görgən. 1014-cü sual. Peyğəmbər əleyhissalamğa mirajda nəmilər bildirilgən? Cavab. Peyğəmbər əleyhissalamğa mirajda tövəndiklər bildirilgən. 1. Müslümanlarga gündə 5 vaxt namaz oquşunun fərz bolğanlığı. 2. Allahqa şirk keltirməyən müsəlmanın gunohi bolsa, uning jazosini tortib bo'lib oxiri cho'qim jannatga kirdiganligi uchinchi baqara surasining amana rasulu bima unzila ilayhi min robbi val mu'minun din kafirina g'icha bo'lgan oxirgi ikki oyati bildirilgan edi bir ming o'n beshinchi savol payg'ambar alayhissalomning isro merojdan boshqa mo'jizdir qaysilar javob payg'ambar alayhissalomning ko'plagan mo'jizlari bo'lib ularning mashhurlari birinchi mushriklarning talabiga asosan oyning 2 ikkiga bo'linib ko'ringanligi ikkinchi boran va ko'zga ko'rinmaydigan qushning muhammad alayhisalomga yordam qilganligi uchinchi muhammad alayhisalomning hijrat asnosida uningga farishtalarning yordam qilganligi to'rtinchi muhammad alayhisalomning barmoqlarining orasidan suv chiqqanligi beshinchi muhammad alayhisalom uchun yog'ochning yig'ilganligi oltinchi oz tomoqning payg'ambar alayhisalomning duosi bilan ko'p kishini to'ydirganligi 7-ci Qətədə ismlik bir sahabenin kardan çıqan bir közünün Muhammed əleyhissalamın silab qoyuşı bilan şifa tapqanlığı və başqalar. Muhammed əleyhissalamın ən çox və məngülük davam qıladigan möcüzəsi Qur'an-Kərimdir. Aqaba bay'atlari 1016-cı sual. Aqaba bay'atlari degan nima və qachon bo'lgan? Javob. Aqaba Makkadagi bir joyning nomi. Aqaba bay'atlari payg'ambar alayhisalomning Madinalik yangi musulmonlardan İslam dininin asosiy aqidalariga amal qilib, bir Allohga e'tiqod va ibodat qilish, payg'ambar alayhissalomni va musulmonlarni dushmanlardan qo'g'dash haqida olgan vahiysi deganlik bo'lib, Muhammad alayhissalomga bay'at qilgan madinalik musulmonlar uni o'zlarining oilasidagilarni qo'g'daganda qo'g'daydiganligiga va'da berishgan. 1017-savol. Birinchi Aqaba bayti qachon bo'lgan va qancha kishi qatnashgan? Javob: Birinchi Aqaba bayti milodiy 621-yili iyun iyida bo'lgan uningga 12 kishi ishtirok qilgan 1018 savol ikkinchi aqaba bayti qachon bo'lgan va qancha kishi qatnashgan javob ikkinchi aqaba bayti milodi 622 yili iyul iyida bo'lgan uningga 72 kishi ishtirok qilgan 1019 savol aqaba bayatlarining ahamiyati nima javob islom tarixida aqaba bayatlarining ahamiyati zo'r bo'lgan birinchidan islom dinining madina shahrida tarqilishiga sabab bo'lgan ikkinchidan musulmonlarning u joyda yarilishib mushriklarning besimlaridan ozod bo'lishni kafolatlantirgan edi payg'ambar alayhissalomning hijrati bir ming yigirmanchi savol hijrat degan nima va qachon bo'lgan javob hijrat diniy maqsadlar bilan ko'chish qilish deganlikdir musulmonlar makkalik mushriklarning har turli besimlari sabablik 622 yili hamma narsani makkada tark etib alloh yo'lida madina shahriga tunji hijratini boshlab o'tgan 1021 savol. Makka mushriklari payg'ambar alayhisalomga qandoq suiqasdlarni planlagan? Javob. Makka mushriklari Muhammad alayhisalomni o'ldirib yo'q qilish orqali bu yangi dinga xotim berish uchun butun qabila boshliqlari birlashib, har bir qabiladan birdan odam chiqarishni va Muhammad alayhisalomga har biri birdan nayzi sanjish bilan uni o'ldirishni planlaydi. Lekin Alloh taolo ularning planini bechit qilib, payg'ambarni dushmanlarining suiqasdidan saqlab qoladi. 1022 savol payg'ambar alayhissalom madinaga qachon va kim bilan hijrat qilgan javob payg'ambar alayhissalom allohning amri bilan 622 yili 13 avgust kuni makkadan ayrilib 622 yili 23 sentabr kuni hazrati abu bakr bilan ikkisi madina shahriga yetib boradi bu tarix keyincha islom kalendariga aylanib muhammad alayhissalomning madinaga kelgan yili hijriyaning birinchi yili bo'lib hisoblanadi 1023 savol payg'ambar alayhissalom hijratni qandoq o'rinlashtirgan javob makkaning shimolidagi madinaga boradigan yo'lni makka mushriklarning albatta qamaydiganligini bilgan muhammad alayhissalom makkaning yaman tarafga ketadigan janub tarafiga qarab yo'lga chiqib taxminan 10 kilometr yo'l yurgandan keyin sabr teg'idiki sabr g'org'a yoshirinadi izbesib kelgan makka kuchlari ularni topolmasdan qaytib ketgandan keyin yo'lni davomlashtirdi yo'lni davomlashtirib madinaga salomat yetib bordi bir ming yigirma to'rtinchi savol hijratning islom tarixida qandoq ahamiyati bor javob hijratning islom dini va musulmonlar uchun keltirgan ijobiy natijalari intayin zo'rdir qisqasi payg'ambar alayhissalom bilan musulmonlar madinaga hijrat qilib borgandan keyin ibodatlarni erkin ozoda o'rindash islom dinini keng tarqitish fursatiga erishdi va madinada tunji islom davlatini ta'sis qildi